і не дочка, він був дідичем майна багача. Був тому і згинув, кивнув головою Свен. Швидким кроком підійшла Рогніда до нього. То так, Свене, заклинаєш мене на моє серце, щоб я допомогла тобі війти в вальгалі, а сам ще перед порогом смерті кидаєш кров розлиту тобою на голову невинних. Смерть хлопця давала мені дівчину, а батька робила мені союзником. Вона дала мені гроші і силу. Ось тобі і правда, Рогнідо. Рогніда не спішилася, сховала ніж у піхви, вклала його за пазуху, а потім сказала Боги чули твої слова, свене, боги і люди, над якими не маєш милосердя, навіть при своїй смерті. Тебе засліпила гадюча злоба ніфлюнга, якої повна вся твоя вдача. Так бачиш, дурив ти всіх і мене все життя. Обдурю і я тебе дещо при смерті. Пробі княгини, закричав варяг, і вперше та востаннє зазвучала в його голосі справжня розпука. Невже ж у мене таки більше людського почування, ніж у тебе? Ха-ха, засміялася Рогніда. То ти ще не знав, що я жінка, якій у любові і ненависті ніхто не дорівнює? Ось глянь. Колись на Берестовому, над голівкою заснулої дитини, ти подав мені ось це. Тут видобула з позаводягу малу золоту коробочку і показала Свенові. Вона була призначена для того, хто одним помахом дужих орлиних крил розігнав усіх своїх ворогів, як зігурдні флюнгів. Ти карлик проти нього, Свене, підлий, брехливий, хоча злючий та злобний. Тож ти, а не він, повинен загинути від такої гадючої зброї. Не для тебе меч, ніж, кров, червона кров вибранця героя. Для тебе запінені уста, посиніве лице та судорогами покривлені члени боягуза, і кинула на долівку коробку із отруєною голкою. Добула ніж і протягла на руках свена ремені, щоб він міг ворухнутися і повзати. Свен повзав, як гадина, і зубами пробував добути з коробки голку, поки, обезсилений болем і гарячкою, не охляв непритомний. Слава князеві! У золотому шоломі та багряній мантії, які дістав від імператорів після перемоги над Вардою, Володимир на білому, мов молоко коні, в'їздив на подвір'я козняка. При воротах зустрів його боярин, та не той самий дідуган, що кілька місяців тому. Тоді ще просто трималася його сива голова на плечах, а гордощі світились в очах опірного боярина. Тепер ніхто не пізнав би його у цій злиденній появі дідуся з запалими щелепами, червоними каламутними очима та тремтливими руками. Боги з тобою милостивий під мою стріху вітають, почав козняк, і схилився до стремена князя. Та вибачай, що не квітом стелиться тобі дорога, не медом поливається, трупи та кров. Старий розвів руками і знову схилив голову, наче ждав грому. Та в очах князя не було блискавки, тільки зворушення. Від Святослава та Богдара він дізнався вже був про участь Козняка у змові, про його безвинність і що тільки через його непослух та опір вдалося вчасно обезсилити ворога. Князь поклав руку на сивій голові боярина. Не тобі, старому, виправдуватися, а мені, що наїжджаю на твою домівку у таку пору. Приводять мене сюди дві речі. Перша, Мирослава, що стояла коло батька, вмить догадалася і побігла в хату за калачем і медом. Князь випив, узяв кусник калача і видко радів, що дівчина така схвильована. А рожі на твоєму личку, рожі та мак, говорив, заїдаючи. Та не за калачем я прийшов, а за іншим. Дівчина почервоніла ще дужче, а таця затремтіла в її руках. А візьміть хто від неї мед, бо все, що призначене для нас, вип'є мати земля. Прискочив станко, узяв від дівчини тацю, а дівчина вмить закрила лице рукавом. Опісля другою рукою добула з за пазухи хустину князя і подала Володимирові з поклоном. Ти на грудях носила її дівчину. На серце клала дару вибранця. Так вона ще тепла. Гріє і пахне твоєю молодістю. З страхом глянула дівчина на князя. Вибач, милостивий, я мусила заховати її від очей, бо по неї посягав свен. Невже ж, дівчину, гадаєш, що свен не добув би її звідтіля? Як же ж ти зберегла б її? допитувався він, та у веселому, жартівливому звуці глибокого його голосу задзвенів м'якший тон ніжності. Я пришпилила б її ножем, милостивий, різко відповіла дівчина, і ніхто, дивлячись на неї, не сумнівався, що вона каже правду. Коли так, то спасибі тобі, дівчино, за вірність. Хай так само вірне буде тобі щастя. Але бачиш, твоя краса не мені зацвіла, хоч і велика їй ціна. Кому ж маю віддати цю хустину, а з неї й моє княже право. Враз загуділо у зборі. Мені, мені гукали воєводи, сотники, гринні, байополченці. Киньмо жребій. Гамір і регіт піднялися звідусіль, та князь підняв руку і все стихло вмить. Важке питання, та й годі, заговорив знову. Я міг би вернути тобі свободу, та твій батько старий міг би віддати тебе не тому, кому треба. Міг би веліти кинути жребій, та відомо, що найбільше щастя у дурнів. Милостивий князю, віддай хустину тому, хто повалив твого і мого ворога, сказала поважно дівчина. Ніхто не засміявся. Кожний чув, що ці слова не жарт. Усміх щез із лиця Володимира. Хто ж це такий? спитав зацікавлений князь. Та в цей мент усміхнувся, коли побачив Романа, який виступив з гурту і став коло дівчини.